بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد rasulillah bizlar hayz nifos bobiga kelgan edik darslarimiz bir ikki dars inshaalloh shu yerda bo'ladi anavi ta'mirlab bir xonaqohni yangilab keyin kiramiz inshaalloh keyin faslini e, hayzu nifosni mazmunini bir qadar mujmalan muxtasar qisqaroq qilib aytib o'tsakda keyin e, tayammum bob ekan o'sha bobdan o'qisak chunki e, hayzu nifosni bu yerda juda yam yaxshi sharhlaganlar keng sharhlaganlar asli har bir odam bilishi kerak bo'lgan o'sha ayol kishi bilishi kerak bo'lgan e, ma'nolarni o'sha hayzu nifos istihoza ma'nolarini shu yozilganlardan qisqaroq qilib aytsakda bo'lmasa u ikki uch dars davom etar ekanda bu hayz nifos hayz degani o'sha e, kelgan qonni hayz deyiladi ammo e, ona ko'zi yorigandan keyin tuqqandan keyin kelgan qon hayz emas bu nifos deyiladi e, u hayz qonini rangi qora bo'lishi mumkin ekan to'q qizilmi qorami shunaqa bo'lishi mumkin ekan va har qanday kir kir qoramtir ko'kimtir sarg'imtir E, shunaqa bir e, qonga o'xshashadigan rang ayol kishidan muddatida kelsa shu narsani hayz deyiladi <clears throat> faqat 9 yoshdan avval kelgani hayz emas va hayzi to'xtaydigan yoshga yetib keyin to'xtagandan keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin kelgan narsa ham hayz emas ular kasallik qoni istihoza qoni deyiladi ya'ni u qon kelsa xuddi bir siydik kelgandek uni yuvib tahorat qilib namozini o'qib ramazon bo'lsa ro'zasini tutaveradi ammo hayzda bunday bo'lmaydi e, ya'ni hayzda namoz o'qish durust emas e, hayzli ayol hayzi tugaguncha niposdagi tuqqan ayol nipos tugaguncha namoz o'qishi durust emas e, ro'za tutishi durust emas hayzu niposdagi ayol va eri bilan jinsiy muomala qilishi durust emas to poklangunicha poklangandan keyin e, g'usul qilgandan keyin namoz ro'za bu jinsiy muomala e, halol bo'ladi o'sha ulamolar orasida e, hayzni rangi xususida bizni mazhabimiz ulamolari o'sha e, qanday kirli rang bo'lsa ham qoramtir rang bo'lsa ham o'sha ko'kimtir rang bo'lsa ham qandaydir bir rangli narsa kelar ekan bachadondan u o'sha bachadondan kelgandan keyin shu holatda bu e, ayol hayz ko'rgan hisoblanaveradi u qip qizil qon kelmadiyu deyilmas ekan hayizni eng kami 3 kecha kunduz ayol kishini hayz ko'ruvchi ayolni ko'radigan hayzini eng kami 3 kecha kunduz ko'pi 10 kecha kunduzdir bu bizning mazhabimiz ulamolari shu dalillar asosida xususan janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayni shunday gaplari bor shu gap bilan mana shu muddatni belgilaganlar demak uch kun bo'lmay to'xtab qolgan qon hayz emas bir ayoldan shunaqa qon kelsa hayz deb namozini to'xtatib turgan bo'lsa u qon masalan bir kun yo ikki kundan keyin to'xtab qolgan bo'lsa demak e, bu hayz emas ekan bu bir kasallik qoni ekan istihoza qoni deyiladi aytganmiz demak bu ayol o'sha o'tkazib yuborgan kunlardagi namozlarini qayta o'qiydi e, uch kecha kunduz bo'lsa demak hayz ekanligi bilinadi ko'pi 10 kecha kunduz. E, demak 10 kecha kunduzdan ortib ketsa, e, u hayz bo'lmaydi. O'shandan ortgani kasallik qoni hisoblanadi. Xuddi bir siydik kelgandagi u ham shu, ya'ni e, yuvib, tahorat qilib namozini o'qiveradi. Endi bir ayolda o'sha boshlanish, e, birinchi marta bir qiz bolada o'sha hayz e, kelish, ya'ni balog'atga yetishligi eng kami 9 yosh dedik. Undan 9 yoshdan boshlab endi ba'zilarda 10 yosh, ehtimol 14-15 yoshda ham qaysi vaqtda birinchi kelishligida hayz deb 10 kunlik vaqtni belgilab turiladi. Chunki u vaqtida u necha kun hayz ko'rishi noma'lum. 10 kun ichida, ya'ni masalan aytaylik 5 kun, 6 kundan keyin to'xtasa ham 10 kungacha hayz kelib qolishi mumkin deb kutiladi. 10 kun bo'lgandan keyin uyog'ida kelib qolsa u uyog'i boshqa haligi istihoza kasallik qoni deyiladi shunday qilib 2-3 marta e, kelishligida bir xil sanoqda keladigan bo'lsa e, aytaylik 5 kunda to'xtasa 3 marta ham kamida 3 marta demak uni odati 5 kun ekan yo 3 kunda to'xtasa odati 3 kun ekan deb endi u ana shu 3 kun yo 5 kundan keyin qon to'xtashi bilan g'usulni qilib 10 kunni kutmasdan e, nima qilaveradi ibodatlarini qilaveradi toza hisoblanadi ammo endi o'sha bir ayolni o'sha 5 kunlik odati bo'lsa-yu, shu odati bo'lgandan keyin yana hayz kelaversa, to'xtamasa. 5 kun o'tgandan keyin ham bu holatda e, o'n kungacha yana hayzda o'sha odatidan tashqari kunlarda ham ibodat qilmay turadi endi o'sha to'xtamay o'n birinchi kunga o'tib ketadigan bo'lsa ha demak besh kundan keyingisi kasallik ekan deb o'sha besh kundan keyingi qoldirgan namozlarni qaytib o'qiydi yo'q odati besh kunni misol uchun besh kun deb aytyapmiz shu davomli to'xtamay qon kelaversa u holatda 7 kun 8 kunda keladimi, to'xtaydimi, 9 kun yoki 10 kunda to'xtaydimi, hammasi hayz hisoblanadi. Meni odatim 5 kun edi, qolgani 5 kuni e, bu kasallik qoni deyilmaydi. Ammo 10 kundan 11 kunga o'tib ketsa, o'sha qon to'xtamaydi. Demak, odatidan tashqarigi e, nimasi e, kasallik qoni ekanligini bilib, bilinib, o'sha 5 kun odati bo'lsa yo 4 kun odati bo'lsa, o'shani bu yog'idagi qoldirgan namozlarini qayta o'qiydi. Endi u hayzni miqdori haqida cheklangan e, nifos haqida endi gap. Nifosni, nifos aytdik biz, u ham ayol kishini bachadonidan keladigan qon, e, faqat u bola tug'ilgandan keyin boshlanadigan qon. Ana shu nifosni miqdori kami haqida gap yo'q. Hech qanaqa chegara yo'q. Ko'pi haqida gap bor ammo kami haqida chegara yo'q hayizni kami haqida chegara bor edi uch kun deb aytdik ammo nifos ehtimol bir e, soatda to'xtashi mumkin bola tug'ilgandan keyin qanchada to'xtasa to'xtashi bilan bu ayol poklangan bo'ladi demak usul qilib namoz ibodatlarini ya'ni pok xotinga nima durust bo'lsa u ayolga ham durust bo'ladi ko'pi 40 kun nifosni nifos e, ya'ni farzand ko'rgan ayolni ko'rishligi aniq bo'lgan qonni nifos qoni buni eng ko'pi 40 kundir 40 kun ichida demak o'sha ayol nifosda hisoblanadi ya'ni bu e, birinchi farzand ko'rgan birinchi ikkinchi uchinchi ko'rguncha bir ma'lum odat hisoblanmaydi shuning uchun 40 e, kungacha nifosda deyilaveradi xalq orasida chillada degan gap aytiladi shu 40 kun deyilgani masalan 3 marta 3 ta farzand ko'rib uchovida ham 1 kunda to'xtasa 40 kun bo'lmasdan masalan 10 kunda to'xtaydimi 15 kundami qanchada to'xtab va shu takroran 3 marta takror bo'lsa demak u ayolni nifosi shunchalik odati ekan deb o'shandan keyin yuvinib namozini boshlayveradi ammo 3 kun bo'lmagan 3 marta tug'magunicha demak u 40 kungacha o'sha qonni kutaveradi e, kelar ekan masalan o'rtada bir kun yarim kun kelmay qolsa ham u niposda turgan hisoblanaveradi demak 3 ta bola ko'rgunicha o'sha 3 tada agar bir xillik bo'lib odat bo'lmaydigan bo'lsa bunda e, keyin ham 4 to'rtinchi farzand ko'rganda ham yana 40 kunni kutaveradi yo 3 tada bir xillik odat bo'lsa 3 tada odat e, joriy bo'ladi demak o'sha odatidan keyin tozaman deb masalan 5 kunda to'xtab qoldi yo 15 kunda to'xtab qoldi demak tozaman deb nima qilaveradi usul qilib ibodatini qilaveradi hayizni oralig'lari ham aniqdir ya'ni kamida 15 kun hayzni ikki hayz o'rtasida tuhur deyiladi poklik vaqti ko'pi haqida chegara yo'q kami 15 kun bo'lishi kerak odatda oylik odati deb aytiladi boshqa shunday so'zlar bor bu shart emas birov o'sha har 15 kunda ko'rishi mumkin birov 2 oyda ko'rishi mumkin o'zini o'sha odat aylanib qolar ekan odatga aylanmas ekan yo odatga aylangandan keyin ham bir ayol toza bo'lgandan keyin hali 15 kun bo'lmay yana qon kelsa bu hayz hisoblanmaydi balki bu kasallik qoni hisoblanadi demak u tahoratini olib namozini o'qiveradi demak hayzni kami 3 kun ko'pi 10 kun ikkita hayz oralig muddatini kami 15 kun ko'pi haqida chegara yo'q ehtimol birov o'sha e, bir necha oyda bir hayz ko'rar u ko'p haqida hech qanday chegara yo'q agar ikkita farzand ko'rsa nifos qachondan boshlanadi ya'ni egizak farzand ko'rganda abu hanifa abu yusuf rahmatullohi alayh birinchi farzanddan nifos boshlanadi deydi ba'zan ikkita egizakni o'rtasida soatlar yoki kunlar ham bo'lishi mumkin ekanda o'sha qirq kun degan qaysi vaqtdan sanaladi desa birinchi boladan sanaladi deyiladi abu hanifa va usti gaplar imom muhammad ikkinchi boladan deb aytadilar har holda e, nima birinchi boladan degan gapga fatvo berilgan Xo'p. Demak, aytib o'tganimizdek, hayz nifos ko'rganda namoz, roza, namoz o'qish, roza tutish durust emas. Qur'on o'qish durus emas. E, Qur'onni ushlash durus emas. Hayz nifosdagi xotin masjidga kirishi durus emas. Baytullohni tavob qilishi durus emas. Bu ham junub hisoblanadi. E, demak, junub ham mana bu ishlarni qilishi durus emas lekin junub ro'za tutishligi mumkin ammo hayz ko'rgan e, nifosdagi ayollar hayz holati nifos holatdagi ayollar ro'za tutish ham mumkin emas chunki hayz nifos u junublikdan ham qattiqroq kirlik ekan bu hmm. Endi qolgan shu aytilgan holatdan boshqa vaqtda ayol kishidan kelgan qonlar u istihoza qoni bo'lib, ya'ni o'sha bachadondagi bir kasallik qoni hisoblanadi va bu qon e, namozdan ham ro'zadan ham man qilmaydi demak bu e, yuvib tahorat olib e, namozini o'qiveradi agar davomli kelib turadigan bo'lsa u kelib turaveradi ham bu har namoz vaqtiga bittadan tahorat olib namoz o'qiveradi bu masalani biz aytib o'tganmiz Mana shu hayz nifos haqidagi qisqacha esda qoladigan o'sha kerak odamlarga aytilib berish kerak bo'lgan gaplar shular. <coughs> Endi tayammum bobiga o'tamiz. فصل وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة وشرعا وفي بيان ركنه وفي كيفيته وفي بيان شرائط الركن برمشسوس برمش وفي بيان ما يتيمم به وفي بيان وقت التيمم وفي بيان صفة التيمم وفي بيان ما يتيمم منه وفي بيان ما ينقضه endi bu fasl tayammum haqidagi fasl bu faslda gap bir necha mavzu o'rinlarda kelar ekan. Ya'ni qaysi vaqtda tayammum qilish mumkin? Tayammumning ma'nosi nima? lug'atda, shariatimizda tayammum degan so'zning ma'nosi nima? Tayammumda rukni, tayammumdagi farzlar qanday? Qanday qilib tayammum qilinadi? O'sha rukunni, ya'ni tayammum farzlari qanday shartda ado qilinadi? Nima bilan tayammum qilinadi? Tayammumni vaqti qaysi vaqtda tayammum qilinadi? Tayammumning sifati nimadan tayammum qilinishi mumkin? Masalan, betahoratlikdan, junublikdan nimadan tayammum qilinishi mumkin? Tayammumni nima sindiradi? Tahorat sindirganda tayammumni sindiradigan narsa nima? Mana bu o'rinlarda shu mavzularda gap borar ekan. Ammal avvalu fala khilafa fi anna at-tayammuma min al-hadath al-jaiz عرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فلقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقيل إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعريس فسقط من عائشة رضي الله عنها قلادة لأسماء قلادة لأسماء رضي الله عنها فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رجلين في طلبها فأقام ينتظرهما فعدم الناس الماء وحضرت الصلاة حضرت صلاة الفجر فأغلب أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وقال لها حبست المسلمين فنزلت الآية فقال أسيد بن حزير يرحمك الله يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه illa ja'alallohu lil muslimina fihi farajan. Hop. Tayammum joizligi to'g'risida dalillarimiz bor. Qur'oni Karimdan va hadis sharifdan bizlarga Alloh taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tayammum xususida aytgan so'zlari bor. O'sha orqada o'tirgan kishi ana shu pardani tortib qo'ysak-da, ha yaxshi bo'ldi demak tayammum tahorat ketgan vaqtida tayammum qilish joizdir qanday holatda joizligi aytiladi betahoratlikdan tahorat bilan poklangan kabi tayammum bilan ham poklanadi buni joizligi demak kitob va sunnat va ulamolarning ittifoq ijmosidan bizga ma'lum bo'lgan. Kitob, ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi. Agar sizlar kasal bo'lsalaringiz yoki musofir bo'lsalaringiz yo birovlaringiz hojatdan qaytsa, hojatxonadan qaytsa yoki ayollaringizga teginsangiz ayollaringizga shu aytilgan holatlarda suv topolmay qolsalaringiz unda bir pokiza qattiq yerni qas qilib tayammum qilinglar shu sizlarga tahorat g'usulni o'rniga o'tadi mana demak e, suv topolmay qolganda tayammum joiz ekan suv bo'lmasa tayammum qilish mumkin ekan ikkinchisi suv ishlatish mumkin bo'lmasa ham shunaqa bu haqda ham alohida aytilar e, tayammum qilishlik e, demak kasallik uchun ya'ni suv yetmaydi suv yetishi mumkin bo'lmagan kasallik yo suv ishlatishga qodir emas shu odam yo musofir bo'lgan holatda e, suv topilmay qoladigan bo'lsa usul qilish uchun mumkinchilik bo'lmasa ya'ni suv yo'q bo'lsa degani mumkinchilik bo'lmasa degani yo suv bor-ku, juda ham qahraton qishki agar usul qiladigan bo'lsa e, albatta kasal bo'ladigan yoki hatto tahorat qiladigan bo'lsa ham shunaqa shamollashi aniq bo'lsa bu ham tayammum qilishga ruxsat bo'ladi. yo o'sha kishi hojatga e, kirib chiqqanidan keyin e, suv topolmas ekan, demak bu tayammum bilan e, tahorat olgan bo'laveradi. yo ayollarga jinsiy muomala qilish, ayollarga teginish o'zi er ayoli bilan muomala qilishligida shundan keyin usul vojib edi. Ana suv topilmasa bunda ham, ya'ni suv yo'q bo'lsa, tayammum qilish joiz shu oyatni nozil bo'lish haqida aytiladiki g'azva zotirliqo degan g'azotda e, shunday nomlanib qolgan bu g'azot tarixda e, ushbu oyat nozil bo'ldi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'nish uchun ya'ni biroz dam olib istirohat qilib olish uchun shu g'azot yo'lida e, tushdilar ya'ni tushib hamma dam oldi keyin e, o'sha tushib dam olishgan vaqtida Oyisha roziyallohu anhani bo'yinlaridagi munchoq yerga tushib qoldi. Bu taris degani kechasi qo'nib bir joyda dam olib uxlashni aytadi. Ana shu holatda qorong'ida Oyisha munchoqlarini yo'qotib qo'ydi. Bu munchoq opalari osmoni munchog'i edi roziyallohu anhu. E, keyin yo'lga tushishganda Oyisha munchoq yo'qolganini bilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdi. sallallahu aleyhi alayhi sellem demak karvonni to'xtatib ikkita odamni o'sha e, munchoqni istagani jo'natdilar. E, O'zlari kutib turdilar. Ana odamlarda suv idi. edi. Bomdod namozining vaqti kirib qoldi. Shunda Abu Bakr anh, anhu ataları otalari Oyishaga qattiq tegib, mana musulmonlarni sen to'xtatib qo'yib, tahorat olgani endi suv yo'q, bomdod namozi kirdi, nima qilamiz deb qizlariga qattiq deydi. Shu holatda Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. Ya'ni suv topa olmasanglar, tayammum bilan ibodat qilinglar. Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu sahoba ikromlardan Oysha onamizga rahmat aytib aytadiki, "Ya sen senga Allohning marhamati bo'lsin. sen yomon ko'rgan ish boshingga tushdi, ya'ni bunchagini yo'qotib qo'yding. Ammo Alloh taolo shu ish sababli musulmonlarga juda katta yengillik berib qo'ydi. Agar shu yerda shu suvga muhtojlik bo'lmasa, shu oyat nozil bo'lmasa, qanaqa bo'lsa, yuvib, tahorat qilib, g'usl qilib, keyin ibodat qilish vazifa edi. Shu sen bunchagini yo'qotganingni sharofati bilan shuni istash uchun to'xtashlik va shunda namoz vaqti kirib qolganligi sababli ana Alloh taolo musulmonlarga yengillik berdi. Tayammum bilan o'qirasizlar namozni. Ya'ni suv yo'qmi? Namozni o'tkazib yormaysizlar. Agar namoz o'tib ketadigan vaqtgacha suv topishga aql yetmaydigan yer bo'lsa, namoz kirdimi, tayammum bilan soppa odam ham namozini o'qiveradi degan ruxsatni Alloh taolo bizga tushirishligiga Oyisha onamiz bilan bo'lgan mana shu voqea sabab bo'lgan ekan. وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجاج ما لم يجد الماء أو يحدث ها yana tayammum joizligi uchun dalillardan biri hadis sharifki Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilar tayammum musulmon odamning tahoratidir. Ya'ni e, musulmon odam tahoratni o'rniga tayammum qilaveradi 10 yilgacha ham. Suvni topmasa agar 10 yil suv topolmay yursa, ya'ni unday bo'lmaydi. Shunaqa uzoq muddat. yoki shu tahorati ketdimi, tayammum qilaveradi. Har gal tahorat ketsa tayammum qilaveradi, 10 yilgacha ham shu ishni qilaverishi mumkin. E, Usul vojib bo'lsa ham tayammum bilan usul qilgan bo'ladi, tayammum bilan e, tahorat qilgan bo'ladi. ki suv topilmasa, ya'ni bu masalaning mazmuni e, hech qanaqa holatda namozni tashlash e, ibodatni to'xtatishga kishini haqqi yo'q ekanda. Masalan, suv yo'qda tahorat qilay desam degan gap o'tmas ekan. Balki suv yo'q bo'lsa ham ibodat qilasiz, tahorat qilishingiz mumkin. Buni atini tayammum deyiladi. Suvsiz tahorat qo'yamiz. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت وروي عنه أنه قال التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء وعليه إجماع الأمة yana bir hadis sharif bizni dinimiz qanchalar ulug' va musulmonlar uchun yengil din ekanligiga dalil bo'lgan hadislardan sallallohu alayhi vasallam aytdilar men uchun yer masjid va toza qilguvchi bo'ldi. Qayerda menga namoz yetib kelsa, qayerdan namoz vaqtiga kirib qolsam, tayammum qilib namozda o'qiraman. Ya'ni bizni namoz uchun albatta bir ma'lum joyga kirib o'qishlik shart emas. Agar masjidlar bo'lsa, masjidlarda jamoat bilan o'qiymiz. Yo'q, safarda, tog'da, qayerda bir sahroda cho'li biyobonda bo'lsak ham namoz o'qiramiz. rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa dedilar menga yer yuzi masjid qilib qo'yildi boshqa dinlarda o'zlarini cherkovlariga ma'lum joylariga boribgina sig'inishdi ma'lum bir holatda sig'inishdi buyurishadi ammo haq din islom dinida bo'lsa qayerda bo'lsa ham allohga sig'insak ya'ni namoz o'qisak bo'laveradi Yeri hamma yeri bizga masjid ekan. Ikkinchisi yer bizni toza qiluvchi ekan. Ya'ni suv bo'lmasa, odatda kirimizni, betahoratligimizni, junubligimizni suv bilan tozalardik. Bizni dinimiz, muqaddas islom dinida endi ana shu tozalashlikni yana bir yo'lini bizga musulmonlarga siz bilan menga ko'rsatib qo'yapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni suv bo'lmasa tayammum qilib yerga qo'lingni urib yuzingga qo'lingga surtib, shu bilan tahoratlisan sen. deb demak yer bizni xuddi suv kabi toza qilib qo'yar ekan. Shu tuproq. Yer jinslaridan qaysi bir jins bo'lsa. Bu narsa ham boshqa hech kimga berilmagan bir ne'mat. Yana e, aytganlarki, tuproq musulmon odamni toza qiluvchidir, modomiki suv topolmasa. olmasa. Demak, suv topilmagan ekan, tayammum har safar tahorat o'rniga o'taveradi. Bu dinimizdagi ulug' yengillik bizga. Mana shu oyat hadislarga binoan ummat, ya'ni musulmon ummati ijmo qilib ittifoq qilgan. Demak, e, mana shu holatlarda suvni o'rnida, suv yo'q vaqtida tahorat o'rnida tayammum qilinaveradi. واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة فقال علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما جائز وقال عمر رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود لا يجوز وقال الضحاك رجع ابن مسعود عن هذا وحاصل اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى في آية التيمم أو لامستم النساء أو لمستم فعلي وابن عباس أول ذلك بالجماع وقال كان الله تعالى عن الوطء بالمسيس والغشيان والمباشرة والإفضاء والرفض وعمر وابن مسعود أولاه بالمس باليد فلم يكن الجنب داخلا في هذه الآية فبقي الغسل واجبا عليه بقوله وإن كنتم جنبا فطهروا وأصحابنا أخذوا بقول علي وابن عباس آه، لموافقة الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجنب من الجماع أن يتيمم إذا لم يجد الماء teyemmüm ikromlar junublikdan tayammum qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb ixtilof qilishdi. Biz yuqorida aytdik, e, junub bo'lib qolgan kishi ham suv topa olmasa tayammum qilishi durust deb aytdik. E, lekin sahobalar shu ayrimlari Alloh ulardan rozi bo'lsin, hammalaridan sahobalardan ba'zi birovlar yo'q junublikdan faqat suv bilan yuvinish bilan tozalanadi, tayammum bilan toza bo'lmaydi. Tahorat ketgan bo'lsa tayammum bilan toza bo'ladi deganlar bor ekan. Ali Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu junub bo'lgan odam ham tayammum qilsa toza bo'ladi der ekan. Ya'ni junublikdan tayammum qilish durust. Tahoratsizlikdan tayammum qilgan kabi. Umar radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu junub bo'lganda yuvinmasa toza bo'lmaydi. der ekan. Ya'ni junublikdan tayammum qilish joiz emas. Zahhok aytadiki, Ibn Mas'ud bu gapidan qaytgan. Ya'ni Ali bilan Abbosning gap, Ibn Abbosning gapiga o'tganlar, ya'ni junublikdan ham usul o'rniga tayammum qilsa bo'ladi agar suv topolmasa degan. Ibn Mas'uddan ikki xil gap rivoyat bo'lgan ekanda. Endi ularda o'rtasida bu ulug' insonlar, Qur'oni Karimni eng birinchi eshitgan kishilar, Qur'onni tarjimoni deb nom olgan Ibn Abbos radhiyallahu anhu. Qur'onni eng yaxshi o'qigan kishi bu Abdulloh ibn Mas'ud. Hazrat Ali, Hazrat Umardagi eng ulug' sahobalar. Bularga nega bular bunday ixtilof qildi shu masalada desa, buni sababi biz yuqorida o'qiganimiz oyat karimadagi bir so'zni bular ikki xil qiroat qilishgan ekan. Ya'ni avlamastumun nisa deb bir o'qisa, av lamastumun nisa deb ikkinchilari o'qigan ekan mazmun bir o'zi ozgina farqi bor asli bir Lamasa degani bir biriga teginish bir birini ushlash degani lamasa degani bir tarafdan ushlash degani er xotinni ushlashi degani misol. Lamasa degani er xotin bir birini ushlashi degani shu bir birini ushlash degan so'z ishlatilyapti-yu, mazmun bu yerda E, Ali bilan Ibn Abbos bu oyatni o'sha jinsiy aloqa mazmunida tushunishgan. Ya'ni er-xotin bir-biriga teginishi degani o'sha e, o'zbekda ham qo'shilish degan so'z aytiladi. Ayni so'z ikkov qo'shilishi deganda o'sha jinsiy muomala hisoblanadi, tushuniladi. Ammo e, boshqa sahobalar bu Umar va Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bu oyatda demak e, yuqoridagi Ali bilan e, Ibn Abbos aytyaptiki, Alloh taolo e, mana shu teginish, qo'shilish degan so'zlarda o'sha er xotinga muomala jinsiy muomala qilishi, kiyimsiz bir-biriga teginishi, bir-biriga yaqin bo'lishi, ya'ni qo'shilish tushuniladi desa, Umar bilan Ibn Abbas bo'lsa, Ibn Mas'ud bo'lsa, yo'q, bu yerda Alloh taolo xotininglarga qo'linglar tegsa tayammum qilinglar. Ya'ni bu yerda qo'shilish emas, balki ayoliga rostdan ham qo'li tegdi, u jinsiy muomala ma'nosida emas. O'shanda masalan mazi kelishi mumkin, demak tahorat lozim bo'ladi. deb e, bu yerdagi oyatda murod jinsiy muomala qilgan bo'lsanglar degani emas, balki ayolinglarga qo'linglar tegadigan bo'lsa, unda suv topa olmasanglar, tayammum qilaveringlar. Bu bilan ayolinglar bilan jinsiy muomala qilsanglar, suv topolmasanglar, tayammum qilaveringlar degan ruxsat chiqmaydi. deb ehtiyot ma'nosida shunday deyishgan ekanda. Demak, tayammum qilishlik degan so'z junubga aloqasi yo'q. Junub tahorat qilish kerak, ya'ni usul qilish kerak deyishyapti-da bular. Ha, chunki Alloh taolo va in kuntum junuban fattahharu. Junub bo'lsanglar juda ham tozalaninglar degan. Ya'ni tahoratinglar sinsa tahorat olinglar deb turib, junub bo'lsanglar juda ham mukammal tahoratlar bo'linglar. Mukammal degani butun badaningizni ichu tashini yuvinglar degani. bunday degan buyruqdan keyin tayammum qilsa olsa bo'laveradi desak to'g'ri bo'lmay qoladi deyshib, junub bo'lgan odam tayammum qilishi mumkin emas deyishdi. Lekin u Ibn Abbos va Ali bo'lsa, yo'q bu yerda o'sha jinsiy muomaladan keyin ham suv topilmaydigan bo'lsa, usul o'rnida tayammum qilish joiz deyshadi. Bizi ashabimiz ya'ni sohiblarimiz, imomlarimiz Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad bular Ali va Ibn Abbos so'zini olishgan. Ya'ni biz bizning mazhabimizda junub holda ham suv topilmasa tayammum qilish joiz. Tamom, shu biz olgan nima masala. Chunki mana shu ish payg'ambarimizdan kelgan hadislarga muvofiqdir. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq qilib aytibdilar-ki, junub odam uchun jimodan, ya'ni er er xotinni jinsiy aloqasidan junub bo'lgan odam uchun joiz bo'ladi, mumkin bo'ladi tayammum qilishligi agar suv topolmasa. Mana demak junub uchun ham tayammum qilish joizligi haqida hadis keldi. وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا قوم نسكن الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين فينا الجنب والنفساء والحائض فكيف نصنع فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالأرض وفي رواية عليكم بالصعيد وكذا حديث عمار رضي الله عنه وغيره آه، وغيره على ما نذكره Abu Hurayradan ham rivoyat bo'lyaptiki, bir odam payg'ambarimiz oldilariga kelib sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ya Rasululloh, biz qumloq sahroda turamiz, yashaymiz. Bir oy, ikki oy suv topolmay yuramiz. Ya'ni ichadigan suvlari bo'lsa ham yuvingani suv topolmaymiz oylab." oramizda junublar bo'ladi, nifos ko'rgan tuqqan xotinlar bo'ladi, hayz ko'rgan ayollar bo'ladi. nima qilishimiz kerak qanday tutamiz o'zimizni suv topolmasak qanday bo'ladi ya'ni namozimizni o'qimay turaveramizmi suv yo'qligi uchun deb so'radi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki yerini mahkam ushlanglar yoki qattiq joyni ya'ni o'sha yerni tayammum qilib namozingizni o'qiveringlar dedilar ammo roziyallohu anhu yana boshqalarni rivoyat qilgan hadislarida ham mana shu gaplar bor ya'ni junubmi u nifosli xotinmi toza bo'lgandan keyin, hayz ko'rgan xotin toza bo'lgandan keyin xuddi tahorat singan odamdek o'sha tahorat o'rniga yo g'usl o'rniga tayammum qilishligiga ruxsat berildi shariatimizda. ويجوز التيمم من الحيض والنفاس لما روينا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأنهما بمنزلة الجنابة فكان ورود النص في الجنابة ورودا فيهما دلالة mana yana aytib qo'yaptilarki demak hayzdan toza bo'lgandan keyin ham nifosdan toza bo'lgandan keyin ham suv topilmasa o'sha ayol tayammum qilib toza bo'lib namozini o'qiveradi mana hozir yuqorida rivoyat qilganimiz abu hurayra rivoyat qilgan hadis shu mazmundadir e, chunki e, hayzdagi nifosdagi xotinlari ham junub kishilar kabidir ya'ni nopoklikda e, demak junublik haqida ruxsat bo'libdi tayammumga junub odam tayammum qilsa bo'ladi deb. Hayz va nifosdan keyin ham tayammum qilishlikka ruxsat degani bu. Walil musafiri an yujami'a imra'atahu wa in kana la yajidu al-ma. Endi musafir odam ayoli bilan muomala qilishi qo'shilishi mumkindir agar suvni topolmasa ham ya'ni bu gapni mazmuni suv yo'q agar junub bo'lsa usul qilish uchun suv yo'q holatda ham e, shu e, jinsiy muomala qilib keyin g'usulni o'rniga tayammum qilaverishi joiz kim uchun musofir uchun ammo safarda bo'lmay o'zini vatanida uyida bo'lgan odam agar shu junub bo'lib qolsalar g'usul qilishga suv bo'lmaydigan bo'lsa tayammum qilaveramiz demasdan o'zlarini tiyishlari kerak to suv bo'lmagunicha nopokka aylanib qolishmasin bu yerda e, musofir uchun deb aytilayotganidan demak muqim uchun bu mumkin emas aniq suv yo'qligi ma'lum bo'lgandan keyin junub bo'lmaslikka harakat qilish kerak degan so'z ekan vaqola malikun yukrahu imom molik bo'lsa e, hatto musofir odam ham e, suv yo'qligi aniq bo'lsa ayoli bilan shu safar holatida jinsiy muomala qilishi makruhdir chunki keyin suv yo'q keyin usul qilmaydi tayammum qiladi. Tayammum degani to'la g'usl emas, shuning uchun o'zini tiyish kerak der ekanda Malik. Bu gaplarining sababi va shu qavlihi inna javazat tayammum lil junub ikhtalafa fihi kibar sahaba radhiyallohu anhum فكان الجماع اكتسابا لسبب وقوع الشك في جواز الصلاة فيكرهه ولنا ما روي عن أبي مالك الغفاري رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أجامع امرأتي وأنا لا أجد الماء فقال جامع امرأتك وإن كنت لا تجد الماء إلى عشر حجج فإن التراب كافيك imom Malik makruh dedi musofir uchun ham suv bo'lmasa jimo qilishni. Sababi bu gapini. junub uchun tayammum joiz degan gap to'g'risida sahobalarni kattalari talashdilar-ku. Ba'zilari junubdan junub bo'lgan odam tayammum qilishi mumkin emas degan kishilar bo'ldi-ku. Demak, e, shu ixtiloflarda shunday o'rtadagi talash tortishni bilib turib yana o'sha e, erkak ayolni jinsiy muomala qilishligi bir shubhali narsaga tushishligiga sabab bo'ladi. Ba'zi sahobalar mumkin, ba'zi sahobalar mumkin emas degan gapga o'zini o'zi tushirib olyapti. Namoz joizligida, ya'ni e, o'sha junub odam e, tayammum qilsa, namoz o'qisa mumkinmi, mumkin emasmi deganda shak bor sahobalarda, o'rtalarida. O'zini shu yerga tushirib olmasligi kerak. Bunday qilgan odam bu ishi makruh bo'ladi. Demak, e, suv yo'q bo'lsa, musofir odam ham o'sha o'zini saqlashi kerak toki junub bo'lib qolib keyin tayammumi o'tadimi o'tmaydimi degan shubhaga tushib qolmasligi uchun debdilar imom molik biz nima dedik yo'q musofir odam uchun suv bo'lmasa ham o'sha jinsiy muomala ayoli bilan muomala qilishi joiz va keyin tayammum qilib poklanaveradi dedik dalilimiz abu molik g'iforiy roziyallohu anhu aytdiki men nabiy sallallohu alayhi vasallamga dedim payg'ambarimizdan so'radimki men ayolim bilan qo'shilaman suvim yo'q nima qilaman shunda mumkinmi menga shu ish deb so'raganimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar ayoling bilan halol ayoling bilan jinsiy muomala qilaverasan 10 yilgacha suv topolmasang ham chunki tuproq senga yetadi ya'ni o'shandan keyin suv yo'qmi demak tayammum bilan toza bo'laverasan dedilar shunday qilib demak e, bir odam tahorati yo'q bo'lib tahorat sinadimi g'usl vojib bo'ladimi unga? g'usl vojib bo'lishligi jinsiy muomala sababli g'usl vojib bo'ladimi? Yo ayol kishi hayz ko'rib tugagan, hayzi bitgani uchun g'usl vojib bo'ladimi? Yo nifosdagi ayol bo'lsa, nifos tugagani uchun g'usl vojib bo'ladimi? Mana bunday g'usl vojib bo'lgan holatda ham, tahorat vojib bo'lgan holatda ham suv bo'lmagan vaqtida tayammum qilishga shariatimiz ruxsat berdi. Bu shariatimizdagi siz bilan biz mo'min musulmonlarga berilgan katta kenglikdir, yengillikdir. وأما بيان معناه فالتيمم في اللغة القصد يقال تيمم ويمم إذا قصد ومنه قول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني قوله يممت أي قصدت تيمم degan so'zni ishlataveradi hamma arab ham qirg'iz ham o'zbek ham boshqa hamma musulmon ham tayammum deb ishlatiladi-da. nima tayammum degan lug'ati tayammum lug'atda qasd degani ya'ni bir narsani qasd qilish masalan tuproqni qasd qilib qo'lingizni tekizib e, o'sha tayammum qilishligingiz tayammama yammama deb arablar shu qasd qilishni aytadi deb bir shoirni ikki qator she'rini keltirib qo'yibdilar mavzuga aloqasi yo'q, tahorat bobida mazmuni yo'q bu baytlarni, lekin e, arab musanniflari, yozuvchilarning odatlari e, bir so'z qo'llasalar, u so'z e, qaysi ma'nodaligini isbotlash uchun qadim arablarni she'rlaridan misol keltirish odatlari bor. Ya'ni bu so'z shu ma'noda, mana falon shoir ham shu ma'noda ishlatgan deb ishlatishaveradi. Bu gapirilayotgan mavzuga aloqasi bo'lmasa ham. Mana bu baytni ma'nosi shuki, o'zi baribir foydasi bor, mazmunli ekan. Ma'nosi men biron yerni qas qilib chiqsam, bilmayman. Ya'ni yaxshilikni istab o'sha yerdan pul topib kelaman, boyib kelaman yo boshqa maqsadimga yetib kelaman deb bir joyini, bir yerni qas qilib chiqsam, o'sha borgan yerimdan qaysinisi menga yaqin keladi qaysinisini topib kelaman o'shani bilmay chiqib ketaveraman ya'ni e, men istayotgan yaxshilikni topib kelamanmi yo meni istab yurgan yomonlikni topib kelamanmi bilmayman e, haqiqatdan safarga chiqqan odam yaxshi niyatda chiqaveradi-yu, alloh bo'ladi u safardan e, qanday keladi va keladimi yo'qmi yo foyda bilan keladimi ziyon bilan keladimi buni hamma umrida 100 martalab tajribadan o'tkazgan e, gap bu yerda demak e, umuman tahoratga aloqasi yo'q mavzu lekin bitta so'z ishlab ketdi yammamtu degani ya'ni qas qilib chiqsam bu tayammum degan so'z shundan chiqqan tayammum demak tuprog'ini qattiq joyini qas qilish degani bu lug'at shunaqa ya'ni arabchadan o'zbekchaga ag'darsak shu qas qilmoq degan mazmun Ya'ni shariatni tayammum degandagi tushunchasi shariatimiz bu demak e, maxsus ikkita a'zoda qattiq yerni ishlatishlik. Nima maqsadda? E, tozalanish maqsadida. Buni o'ziga xos shartlari bor. O'zini o'rnida inshaalloh zikr qilamiz. Ya'ni bir kas qas qilib maxsus ikkita a'zo degani yuzimiz uchun, qo'limiz uchun geçe. Va qaysi holatda bu ishni qilamiz? Bu narsalar alohida aytiladi. Demak, shariatda tayammum degani shu tuproqqa yo toshga bir qattiq toza narsaga qo'lni urib, yuzni, qo'lni silashlik ekan. Tayammum deganing lug'ati va shar'iy ma'nosi shundan iborat. Faslun fi bayani rukni tayammum. Va amma ruknuhu faqad ikhtalafa fihi فقد اختلف فيه قال أصحابنا هو ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهو أحد قولي الشافعي وفي قوله قوله الآخر وهو قول مالك ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين وقال الزهري ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الآبات وقال ابن أبي ليلى ضربتان يمسح بكل واحدة منهما الوجه والذراعين جميعا وقال ابن سيرين ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين وضربة أخرى لهما جميعا وقال بعض الناس هو ضربة واحدة يستعملها في وجهه ويديه وحجتهم ظاهر قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر بالتيمم وفسره بمسح الوجه واليدين بالصعيد مطلقا عن شرط الضربة والضربتين فيجري على إطلاقه وبه يحتج الزهري فيقول إن الله تعالى أمر بمسح اليد واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الآبد ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل بالغسل في باب الوضوء لا وجب غسل هذا المحدود والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم ha. endi tayammumni rukni ya'ni tayammumdagi farz bo'lgan tayammum qilar ekanmiz nima ish qilishimiz kerak nima ish qilishimiz farz tayammum qilish nima degani bu? Bu to'g'rida e, ulamolar xilma xil gap aytishibdi. Bizi ashabimiz, sohiblarimiz, ya'ni imomlarimiz, mazhabimiz rahbarlari aytadiki, tayammum ikki urushlidir, ikki marta urush. Bir marta qo'lingizni urasiz, yuzingizga silash uchun, yuzingizni silash uchun. Ikkinchi marta urishlikda qo'lingizni tirsaklaringizgacha silashlik uchun. Mana shu tayammum degani shofiy ham shu gapni aytgan ekanlar ikki xil gap aytibdilar birida shu gapimizga muvofiq ekanlar yana boshqa gaplarida bo'lsa molik bilan bir xil gap aytibdi ya'ni e, bir urib yuzni silaymiz va yana bir urib qo'lni tirsaklargacha chiqanoqgacha emas balki bilakgacha artib qo'ysak bo'ldi bu shofiyni va molikni gaplari ekan zahri degan kishi bo'lsa, yuzini silash uchun bir uriladi, bir marta quruq yerga qo'l uriladi va qo'llarni silashligi uchun bir urib turib, qo'lni endi boshidan tortib qo'ltiqqacha silanadi debdilar. Tirsakkacha emas, balki qo'ltiqqacha. Ibn Abi Laylo degan kishi ikki uriladi o'sha ikki marta. Va ikkovidan har biri bilan yuz va tirsaklarni hammasini silanadi. Mana yana ozgina ozgina farqli bolyapti ya'ni e, bir marta urgandan keyin o'sha urushlikdagi qo'li bilan yuzini, keyin qo'lini ham tirsaklari bilan silaydi. Biz nima dedik? Bir marta yuzini ila silaydi, yana bir urib turib, keyin qo'lini dedikmi? Mana farq bor bu kishida ham. Ibn Sirin aytadiki, yo tayammumda ham 3 marta uriladi. 3 zarba unda ham. Bir zarba yuz uchun, yana bir zarba tirsaklar qo'l uchun, yana uchinchi zarbani ham urib turib, endi yuz va qo'lni silab qo'yiladi baravar. Yana ayrim ulamolar aytadiki, yo'q, tayammum degani bir marta ursa tayammum bo'ladi. Bir zarba qiladida, shu bilan yuzini ham, qo'lini ham silaydi. Ularda hujjatlari ko'rinib turibdi. Mana bu oyat karimada Alloh taolo e, o'sha suv topa olmasanglar, pokiza qattiq joyini qasd tayammum qilib, yuzingizni va qo'llaringizni o'shandan o'sha E, silagan qo'llaringlar bilan artib chiqinglar, silab chiqinglar, ya'ni o'sha tuproqdan yo toshga qo'linglar tekizdinglarmi? Qo'lingiz yuzinglar va qo'linglarni artinglar dedi Alloh taolo. Demak, o'sha tuproqni yo toshni qas qilishni buyurdi Alloh. Va nima degani bu deb yani savolga o'zi javob qildiki, Haq taolo mana bu oyatida yuzni, qo'lni o'sha qattiq yerga tekizib turib, yuz qo'lni silashlik kerak. bu yerda bir marta silaylar, ikki marta silaylar degan gap bo'lmadi-da. demak mutlaq olganimizda mutlaq olinadi mutlaq olingani bir marta silash haqida buyurdi alloh taolo dedi ba'zi ulamolar Zahri degan olim ham shu gapni hujjat qilib aytadiki alloh taolo qo'lni silashga buyurdi qo'l degani e, mana shu nima zahri aytuvdiki qo'ltiqqacha silash kerak dedi o'sha gapiga dalil qilyapti shu oyatni qo'lni silashga buyurar ekan qo'l nima bu qo'l bu mana shu a'zo tirnoqni uchidan tortib panjalarni uchidan tortib to qo'ltiqqacha bo'lgan a'zoni qo'l deyiladi agar e, tahorat bobida tahorat bobida chig'anoqlargacha degan chegarani alloh taolo qo'yib qo'ymaganda tahorat olganda ham qo'ltiqqacha tahorat olib yuvish kerak edi tahorat bobida alloh taolo chig'anoqinglargacha dedi lekin tayammum bobida qo'linglar dediyu chig'anoqinglargacha demadi demak qo'lni to oxirigacha silash kerak qo'ltiqqacha deb imom zahriy ham mana shu oyatni shunday tushunadilar endi imom Malik bilan shofiy bo'lsa e, hujjat keltiryaptilarki ammor ibn yosir roziyallohu anhu e, bu o'qilmadi Vaqtajja Malikun va Shofiy bima ruwiya anna Ammar Ammar ibn Yosir roziyallohu anhu ajnaba. Yog'i nima ekan iborada? Fatama'aka bizda sal o'chib qolibdi-da. Fatama'aka fi turab فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه يكفيك الوجه والكفان Demak, Malik bilan Shofiy rahimahumulloh mana bu hadisni rivoyat qiling ammor ibn yosirdan roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni dalil keltirishib aytadilarki e, ammor junub bo'lib qoldi suv yo'q edi g'usul qilolmaganidan nima qilishni bilmay tuproqqa e, dumaladi suvni o'rniga butun badanimga tuproq tegsin deb dumaladi bu gapdan xabardor bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bilmasmiding sen yuzingni, qo'lingni silab qo'yishliging senga yetarli ekanligini, butun badaningga tuproq tegish kerak emas edi, zarurat yo'q edi dedilar. Yuzingni, qo'lingni degandan keyin o'sha yuzni va qo'l deganda mana shu qo'l bilakkachani qo'l deyiladi deyapti-da bular. Shuni silab qo'yish bo'ladi. Tirsakkacha emas, qo'ltiqgacha emas. <coughs> mana ulamolarda shunaqa gaplar bo'ldi biz nima dedik ulamolarimiz imomlarimiz qo'lni yuzini silaydi va qo'lni tirsakgacha, tirsagi bilan silaydi dedik-a shunaqa dedilar ulamolarimiz dalilimiz shu gapimizga bizning mazhab ulamolarining dalili Qur'on va hadisda kelgan Qur'onda Alloh taolo aytgan: "Valanal kitob va sunna ammal kitob faqalu ta'ala fatayammamu soyidan tayyiban famsahu bi wujuhikum va aydikum min والآية حجة على مالك والشافعي لأن الله تعالى أمر بمسح اليد فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل وقد قام لنا دليل التقييد بالمرفق وهو أن المرفق جعل غاية للأمر بالغسل وهو الوضوء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل فذكر الغاية هناك يكون فذكر الغاية هناك يكون ذكرا ها هنا دلالة وهو الجواب عن قول من يقول إن التيمم ضربة واحدة لأن النص لم يتعرض للتكرار لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار أصلا نصا فهو متعرض له دلالة لأن التيمم خلف عن الوضوء ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم في التيمم لأن الخلف لا يخالف الأصل وكذا هو حجة على ابن أبي ليلى وابن سيرين لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه واليدين فيقتضي وجود فعل المسح على كل واحد منهما مرة واحدة لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وفيما قاله تكرار فلا تجوز الزيادة على الكتاب إلا بدليل صالح للزيادة وأما السنة فما روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين والحديث حجة على الكل وأما حديث عمار ففيه تعارض لأنه روي في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكفي يكفيك ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين والمتعارض لا يصلح حجة Xo'p, bizi mazhabimiz ulamolarini dalili Qur'on va hadisda bor. Qur'onda Alloh taolo pokiza yerni qas qilib tayammum qilinglarda yuzinglarni artinglar, silanglar va qo'llaringlarni silanglar o'sha tuproqdan o'sha qo'linglar silagan joyni silab turib, tekizib turib qo'linglarni, yuzinglarni silanglar va qo'linglarni silanglar deb buyurdi. Bu oyat Malik va Shofiiyga qarshi hujjatdir. Malik va Shofiy qo'lni bilakgacha silab qo'ysa bo'ladi devdilar-ku. Shu gapga qarshi hujjat bu. Chunki Alloh taolo qo'lni masx qilishga buyurar ekan. Demak, e, o'sha qo'l deganda faqat bilakgacha degan gapni chegaralab qo'yishlik bu faqat dalil bilan bo'ladi. Agar bilakgacha ekanligiga Qur'onda dalil bo'lsa yoki hadisda dalil bo'lsa, o'shanda biz ha demak bilakgacha silasa bo'ladi deymiz. Halbuki bizda qo'lni yuvish degan joyda bir dalilimiz bor. U chig'anoqqacha degan cheklangan dalil bor. Ya'ni e, yuvganingizda tahorat bobida, tahorat qilayotganingizda qo'lingizni yuving der ekan Alloh taolo chig'anoqqacha uyin dedi. Demak, qo'lni yuvishlik, qo'lni silash hammasi buluş gerek. kerak. E, chunki tayammum tahoratni o'rin bosari bo'lyapti-yu. Tahoratni o'rniga badal bo'lyaptimi? Ha, tayammum asli tahorat edi. O'sha asl tahoratga qodir bo'lmagan suv topolmaganidan tayammum qilardi. Tayammum bu tahoratga teskari bo'lmasin. Tahoratda qo'lni chig'anoqqacha yuvsak, tayammumda qo'lni bilakkacha ilartib qo'ysak bo'lmaydi, unda ham chig'anoqqacha yuvaylik. Mana bizda dalil bor bunga. Demak, e, tahoratda da chig'anoqlargacha yuvinglar deb chegara belgilangan bo'lsa, bu belgilashlik o'zi mana bu tayammumda ham chig'anoqlargacha qo'linglarni silanglar degan dalil bo'ladi. yana boshqa odamlarning gapiga ham shu javob bo'ladiki, u odamlar aytadi, tayammum degani bir zarba deganlar bo'ldi. Ya'ni bir marta zarba qilib qo'lni urib tuproqqami, kesakkami, toshgami. Shu bilan yuzini ham, qo'lini ham artaveradi deganlarga ham qarshi hujjat. Ular aytishadiki, e, oyatda ikki marta qo'linglarni uringlar degan takroriga dalil yo'q. Oyat takrorga ko'ndalang bo'lgan yo'q. Takror haqida gapirmadi. degan gaplariga qarshi javob bo'ladiki, nas oyat garchi takrorga aslan ya'ni hujjatda bir zarba yuzinglar uchun uringlar, bir zarba qo'linglar uchun uringlar deb takroran aytmagan bo'lsa ham, ammo dalolatda mazmunda shu takror bor. Chunki Tayammum nima uchun? Nimani o'rin bosadi? Tahoratni o'rin bosadi. Tahoratda yuzingizga olgan suv bilan qo'lingizni yuvsangiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Demak, yuzingizga alohida suv olib yuvasiz, qo'lingizga alohida suv olib yuvasiz. Demak, uni o'rin bosar bo'lgan tayammumda ham yuzingizga alohida zarba qilib artasiz va qo'lingizga ham alohida zarba qilib silaysiz qo'llaringizni. Chunki bosar asliga teskari bo'lmasligi kerak tayammum tahoratdan farqli bo'lmasligi kerak o'sha qo'lni qaysi a'zosigacha yuvish yo silash ma'nosida yana ibn abi laylo ibn sirinlar ham bir narsalar deyishdi dalil o'zlarini masalalarini aytishdi shu tayammum bobida ularga qarshi ham hujjat bo'ladi shu oyat chunki alloh taolo yuzni va qo'llarni artishga silashga buyurar ekan demak ikkovini har biriga alohida alohida e, buyurdi degani bu ya'ni yuzingizni alohida silaysiz keyin qo'lingizga olib turib yana alohida silaysiz qo'lingizni ham bu bir marta silash bilan qo'lingizni va yuzingizni barobar silang degani emasda e, ammo u ibn sirin ibn abi laylo bularni gaplari bo'yicha e, takror bor ya'ni bitta silab turib bir marta qo'lni urib turib ham yuzni keyin orqasidan qo'lni ham silaganda bir e, qo'lni zarba qilganda ikkita narsani bajarilyapti unda emas qo'lni bir zarba qilib yuzni keyin ikkinchi zarbadan keyin qo'lni tirsaklarga silash kerak kitobdan qur'ondan bo'lmagan narsani qo'shimcha qilishlik uchun e, shu qo'shimcha qilishga yaraydigan dalil kerak ya'ni bir boshqa oyat yo hadis kerak sunnat Sunnatdan bizga dalilimiz shuki, Jabir roziyallohu anhu rivoyat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Tayammum, mana at-tayammum darbatan. Tayammum ikkita zarbadir. Ya'ni bir marta zarba demadilar, ikkita zarbadir. Bir zarba yuzi uchun, bir zarba bilaklar uchun to tirsakgacha dedilar. Bu yerda hech shubha qolmaydi, aniq qilib aytdilar. Demak, ikkinchi zarbada qo'lni kirsaklarigacha artishlik silashlik aytilyapti mana bu hadis mana shu bizni mazhabimizdan boshqacha gap aytganlarni hammasiga qarshi hujjat bo'lar ekan ammorni hadislari bo'lsa u kishidan kelgan hadisda ya'ni e, ammor junub bo'lib qolib yerga dumalovdilar qo'ling bilan yuzingni artib qo'yishing kifoya edi-ku, bilmasmiding dedilar a bu hadisda taoruz bor ya'ni xilma xillik bor bu hadisda chunki boshqa rivoyatda shu Ammordan e, shunday gap borki, payg'ambarimiz aytganlar, senga ikkita zarba kifoya qiladi. Bir zarba qilib yuzingni silaysan, bir zarba qilib qo'lingni chig'anog'ingacha silaysan degan gap ham bor. Buni ham Ammordan rivoyat qilinadi. Demak, mana bu gapdan tirsaklargacha silash kerak deilgan bo'lsa, avvalgi gapdan bilakgacha silash bo'ladi degan gap chiqdi, lekin ikki xil bo'lib qolgandan keyin bir gap bir odam tarafidan ikki xil bo'lib qolsa, u ikkovi gap ham hujjat bo'lmay qoladi. Ya'ni bir-biriga teskari narsa bo'lib qoldi deganlar. gaplar. O'shaning uchun e, demak, tayammum deganimiz e, bir zarba urib tuproq yo tosh yo toza narsaga mumkin u yog'och bo'lsin, mumkin u masalan bir ko'rpa yo to'shak yo joy namoz bo'lsin. bir zarba urib yuzimizni yuvgandaqa bir silab qo'yamiz, ikkinchi zarba bilan qo'limizni tirsaklarimizgacha silab qo'yamiz. mana shu tayammum buni ayni suratlarini biz deymi yo yana qo'shimchasi bormi inshaalloh kelgusi darslarda tayammum kayfiyati haqidagi bobda o'qiymiz inshaalloh